Iekšējā saule Reiz varonais mogulu imperators Akbārs jautāja savam ministram Birbal, es ilgu laiku esmu domājis par vienu jautājumu. Esmu pārliecināts, ka tu spēsi uz to atbildēt. Saules gaismā mēs visu redzam skaidri, bet vai ir kas tāds, ko nevar ieraudzīt pat ar saules gaismas palīdzību? Jā, jūsu maistāte, Birbals atbildēja ir kas tāds, ko nevar ieraudzīt saules gaismā. Pat saules gaisma nespēja to izgaismot. Kas tas ir, birbal? Jūsu majestāte, tā ir cilvēka prāta tumsība. Birbala atbilde ir pilnīgi pareiza. Vienīgais jautājums, uz kuru Birbals nebūtu varējis atbildēt, vai ir kaut kas tāds, kas var mums parādīt prāta tumsonību un to apgaismot. Mēs izgaismojam savu tumšo, miglaino, drūmo un netīro prātu, atklājot iekšējo sauli. Mūsu iekšējā saule, kas ir bez gala spožāka par fizisko sauli, izkliedēs tūkstošgadīgās tumsonības nakti. Mīli patiesību, tā ir cilvēciska apgaismība. Pārtopi par patiesību, tā ir ir dievišķa apgaismība. Tu esi patiesība. Tā ir visaugstākā apgaismība.